Dum pandemio malaperas efemerai conatoi. Estas cromefico de la pandemio, quiu unua vide ne aperas grava. La babilado cun la apudulo en la train studio ne ocasas, same la flirtado cun la baristo. Demonatoi sen ligai conatoi restas quasau sur glazio kion tio faras prini? La sopiro je forai locoi, cae voyagioi, nun dum la pandemio, iam estis ofte prescribita. Sed dum minutoi de tranquilo, al quelcae homoi ancau aperos io alia en la capo. Foie de nove oni shatus trinci bieron en heimezza trinceio, cae babili tutte suprage, cun la baristo au la baristino. Au iom claci en la cafo cuiereio cun iu ciu ne estas recta collego. En la lauta danzo clubo al danzi belulinon, cae laute parolante flirti. Au, cion faras nun tempetiu muscululo e la train studio tio tiom shatas paroli pri protein ricia nutrajo. Cun ciui tiui homoi janen iu aranjas retan konferenzon au onine alvocas ilin telefone. Oni ja ofte ecnes cias la nomon, almenau ne la plenan. La pandemio fortrancis. trancis lasante nur interreta in cae in kai in en la superbazaro au en la semaina mercato prescau complete ciuin efemera conatoin. Cae kai multai homoi jus rimarcas Tiui homoi ancau povas suficie manchi al oni. Malfortai rilatoi alportas portas novain ideoin, cae novain temoin en nian ciutagon, dira sociologo de la Universitato de Colonio. Fortain rilatoin ni havas cun homoi ciui estas similai al ni, ciui havas similan ciutagon, cae al homoi ciui legas la samon cae ciui spectas la samain serialoin cae filmoin. Sed tiel oni povas captigi, cae boletigi la tutan tempon en la propra suco. Per pontoi, do per pli malforte ligitai soziai retoi, alvenas en nian vivon io nova, attento capta, simple la ne ciutago. Ni besonas distron, cae novain informoin. Ces en ligae conatoi, la reciprocae attendoi compreneble estas iom pli mal altai, olce mal rilatoi. Cio ja estas agrabla. Laula experto pri analiso de sociae retoi, mal rilatoi estas gravai por la emozia subteno. Set iom pli distanzai rilatoi lauli ne estas mal gravai. Fortai cae mal rilatoi havas sian concernan propran utilon. Psicologoi dum iardecoi concentrigis precipe pri la grava funccio de malvastai rilatoi, do de familio, romantica partnerezzo, cae profunda amikezzo. Se tiam alvenis la eccono che ancau naibaroi en da corridoro au cela giardena barilo au baristoi en la caffeio, Povas esti gravai por la bonfarto. Oni el trovis, che homoi, cun pli granda nombro da senligai conatoi, tendenzas esti en tutte pli contentai en sia vivo. Ju pli da interagoi ili havas, cun tiai lausainai fremduloi, des pli feliciai ili estis. Ech se nun dum la pandemio, la contacte blezoi estas tre limigitai, tamen iomete, ancau nun, tiai sen aranjai contactoi eblas.